I Gagne, Pockedala, Floda I Leksand, i Korsaboda, Det blir aldrig något tal om att bästa flickan finns i Dalom Flickorna som bor kring Siljan de har ju alltid rätta viljan när dansen går på gröna Tiljan tillsammans med sin hjärtevän Nygårds Olle ifrån trakten Han har både kraft och makten För han har rätta att På sitt välja spel I Gagne, Fockedala, Floda I Leksand, i Kors och Boda Där dansar masen med sin kulla Till tonen från ett handklaver musiken tonar ut och dansen ska till nu. Här är det liv och fröjd och gammal. I svärmar i, man gör sitt föreri och dansar sedan genom livets hand. Lars ifrån trakten Han har ju både kraft och makten För han har rätt att spelma slakten på sitt välja spel I Rönne, Fockidal och Floda I Leksand, i Kosovoda Där dansar masen med sin kulla Till tonen från ett handklaver musiken tonar ut och dansen ska till slut. Här är det liv och fröjd och gammal frieri, man gör sitt frieri och dansar sedan genom livets sand.